Misol qilib olganimizda insonning a'zolari yuragi qon vazifasini o'tasa, o'pkasi nafas olish jihozi hisoblansa, ko'zi ko'rishlik vazifasini o'tasa, qulog'i eshitishlik vazifasini va hokazo a'zolar Alloh tarafidan tayinlangan vazifani o'taydi, xohlasa ham, xohlamasa ham. Biror kishining ixtiyori yo'qki, ko'zim bilan ko'p davrlar ko'rdim, endi biror yil dam olib, quloqim bilan ko'rib, ko'zim bilan eshitib yashay deyishlik ixtiyori unga berilgan emas. Bunda inson boshqa koinotdagi mavjudotga o'xshagan majburiy hayot bilan yashaydi. Lekin insonga bir sifat berildiki, bu sifat ixtiyor sifati. Bu xohlasa bir gunohni qilish, xohlasa bu gunohdan o'zini tiyishlik. Xohlasa Allohning shariatini buyruqlarini bajarish, xohlasa Alloh saqlasin bu shariatni buyruqlarini bajarmaslik. Mana bu ixtiyor sifati insonga berilgan mana bu g'aribaga taklif bog'lanadi. Ya'ni Alloh tarafidan inson mana shu sifati bilan mukallaf mahluqqa aylanadi. Buyurilgan mahluqqa aylandi va ixtiyori bilan shariatga ergashib Allohning mislsiz darajalariga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonning xayoliga kelmagan jannatdagi ne'matlarga erishadi. Dunyoning jannatiga erishlikdan keyin dunyo jannatiga ham inson shariat qonuniga ergashib erishadi u haqiqiy bir o'ziga muvofiq bo'lgan insonlik nomiga muvofiq bo'lgan hayotni boshidan kechiradi shu ixtiyor sifati bilan shariatga bo'ysunmasligi bilan u qiyomatda dunyoda sharmandalarcha hayot kechirishligidan tashqari ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning xayoliga kelmagan qattiq azob bo'lgan Allohning o't azobiga giriftor bo'ladi. Shuning uchun ham biz shariatdagi buyruqlarni qilishlikka ixtiyorimiz bilan yondashamiz, shariatdagi buyruqlarni qilmaslikka ham ixtiyorimiz bilan cheklanamizda va avvalgi suratda katta darajatga erishamiz, keyingi suratda Alloh saqlasin, juda ham qattiq bir azobga duchor bo'linadi. Biz gunoh kabira darslarimizni inshaalloh davom ettiramiz. 10-gunoh bu eng qattiq gunohlardan bittasi. insonning sha'niga nihoyat darajada dog' bo'ladigan nasllarning tayinsiz bo'lib jamiyatda tamomiy qattiq adovatlar va bu adovatlar kuchayib borib oxiri odamlar bir birlarini qatl qilishlik darajasiga olib boruvchi gunohi kabiralardan o'ninchisi zinodir alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda استعيذ بالله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا zinoga yaqin bo'lmanglar dedi alloh subhanahu va taolo faqatgina zino amalidan chetlaninglargina deb qo'ymasdan zinoga yaqin bormanglar dedi demak bu kalima zinoga sabab bo'ladigan hamma narsadan uzoq bo'lishlikka mo'min kishi o'zining yaratuvchisi tarafidan ma'murdir zinoga yaqin bo'luvchi narsalar haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari hammasi shu qattiq gunoh bo'lgan bu gunohga yaqin ishlikdan hammasini chetga olishlikka yo'llanma berganlar Birinchi ayollarning Alloh subhanahu va taolo hijob bilan mukarrama qildi. Hijob ayol kishi o'zining ziynatlarini bekitishligi. Bu hijob aslida tekshirib ko'rilganda ayollarning manfaati ekanligini yaxshi tushunishlari kerak edi ayollar. Lekin islomga qarshi bo'lgan falsafa bu ayollarning behurmatlik deb tushuntirilgan allohga hamdlar bo'lsinki mana bu hijobning ayollar uchun birinchi manfaati ayollar uchun ekanligini hozirgi zamonning mutlaqo hijobni inkor qilgan o'zini madaniy sanagan jamoalar hammasi tan olyapti bir kishi o'zining oilasi bilan ittifoq yashaydi. Ittifoq yashashlik turgan bolalar o'zining otasini mehrini ko'rib yashashadi. Onasining mehrini ko'rib yashab turgan soatda to'satdan otasining bu oilani tashab nopok yo'lga ketganligini quloqqa chalinib qoladi. Nima uchun? Sabab o'zining oilasidan ko'ra bir ziynatliroq o'zining ziynatini haromga ko'rsatgan bir ayolni ko'rganligi sababli o'zining oilasidan ko'ngilsiz bo'la boshlaydi shu sabab bilan buzuq ish sodir bo'ladiyu oiladagi bolalarga bo'lgan mehri ham yo'qoladi shu bilan oilaning buzilishlik davri boshlanadi oilada ittifoqsizlik jamiyatning asosiy binosining birinchi g'ishti bo'lgan oila parchalana boshlaydi shuning asli sababini tekshirib ko'rilsa oilalarning buzilayotganligini aslini tekshirib ko'rsa bir hijobsiz ayol o'zining ziynatini boshqa bir ajnabiy erkakka ko'rsatganligi sabab bo'ladi ayollar buni tushungan bo'lganda deydi o'zining oilasiga bu manfaati bo'lgan taraflarni tushungan deydi hijobni ulug' amal ekanligini bilishgan bo'lardi undan tashqari hozirgi ilmiy suratda hijobning manfaatlarini bayon qilayotgan butun falsafalar bor bizning darsimiz unga bog'liq bo'lmaganligi uchun buni dars eshituvchilarning o'zini bilib olishliklariga havola qilamiz Bizning asosiy darsimizning mavzusi gunohi kabira bo'lganligi uchun darsimizning mavzusidan asosiy bir shuni markazlashtiramiz. Zinoga yaqin bo'lmaslikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Demak, zinoga yaqin bo'ladigan sabablarning hammasidan cheklanishlikka buyurdi. Ko'zning zinosi shahvat bilan mahram bo'lmagan ayolga qarash. Quloqning zinosi shahvat bilan zinoga taalluqli bo'lgan narsalarni eshitish takror aytamiz ko'zning zinosi zinoga sabab bo'ladigan tomoshalarni ko'rishlik targ'ibot vositalarida bo'lgan narsalarni ko'rishlik va hamda zinoga sabab bo'ladigan fohishani ziynatlik qilib yozilgan narsalarni o'qishlikdir Quloqning zinosi shunday zinoga sabab bo'ladigan narsalarni eshitishlik. Oyoqning zinosi shu zinoga sabab bo'ladigan maydonlarga borishlik. Mana bu zinoga olib boradigan sabablar. Qur'oni Karim zinoga yaqin bormanglar deyishligi bilan zinoga sabab bo'ladigan amallarni har bir a'zoni ehtiyot qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda billah والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون o'ziga shirk keltirmaslik amalini keltirgan zikr qilgan o'rinda odamlarni nohaq o'ldirmaydigan bandalarni zikr qilganda shundan keyin bevosita zino qilmaydigan bandalarini maqtadi ya'ni birinchi shirk keltirmaydigan bandalar odamlarni nohaq o'ldirmaydigan bandalar va hamda zino qilmaydigan bandalar deb zino kalimasini odamning nohaq o'ldirishlik qatorida zikr qildi bu narsa agarki avvalgi davrlarda ba'zi bir kishilarga tushunarli bo'lmasa ham hozirgi davrda nihoyatda tushunarli bo'ldi chunki zino odamning nohaq o'ldirishlik darajasiga olib borishligini hozirgi asr bu narsani ko'rsatib turibdi birodarlar dunyoda eng mehrlik maxluq onadir u ham mehrini asosiy o'zining farzandiga mehridir bundan ortiq mehr bo'lishligi mumkin emas bu mehr hamma mehrlarga zarba masal qilingan mehrdir ammo mana bu zino sabablik ana shu mehr yo'qolib o'zining farzandini o'ldirayotgan onalar hozirgi vaqtda bordir zino shunga sabab bo'lgan zino sababli vujudga kelgan bolani yo'qotishlik payiga tushishlik yo'qotolmagandan keyin uni bir tanaga tashlab ketyapti mohiraroq bo'lsa u kattaroq ziyoli tabaqadan bo'lsa mabodo oliy ilmlarni egallagan bo'lsa bu ona uni maxfiyroq qilib hojatxonaga tashlab yuboryapti soddarog'i bo'lsa axlatxonaga tashlab ketyapti undan ham ilmi kuchayganroq bo'lib o'zini madaniylashganligini ko'proq da'vo qilgan bo'lsa uning hali hojatxonaga tushadigan qilmasdan turib yo'qotib tashlayapti mana bu narsani agar insonning onasi o'zining farzandiga nisbatan shunday qattiq shafqatsizlikni qiladi desa buni hech kim ishonmagan bo'lardi ammo islomning hayotdan chetlanishligi mana bunday o'zini madaniy sanagan onani vujudga kelishligiga sabab bo'ldi. Mana bu bilib qo'ymoqligimiz kerak. Shuning uchun ham Qur'onning mo'jizasi yana bir bor isbot bo'lyaptiki, nohaq odam o'ldirmaganlarning yonida zino qilmaganlarni zikr qilinyapti. Demak, nohaq odam o'ldirishlik bilan zino qilishlikning yonma-yon kelishligi Qur'on mo'jizalaridan bittasidir. Zamoni jahiliyatda qiz bolalar kamsitib qiz bolalarni tirik ko'mvorilingan bularni tug'ishdan ilgari qiz bolani kamsitilingan zamoni johiliyat ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishlaridan ilgari shu narsani zikr qilinsa odamlar ajablanadi lekin hozirgi asrda u vaqtda qiz bolaligina faqat ko'milgan bo'lsa hozir qizi o'g'illiga qaramasdan onasi o'zi ko'mib yuboryapti Mana bu vahshiylikni o'rmondagi yirtqichlar ham qila olmaydigan vahshiylikdir, birodarlar. Demak, insonning madaniylashligi, madaniyatning rivojlanishligi u moddiy yuqorilik emas, balki ma'naviy yuqorilik ekanligini yaxshi bilishligimiz kerak. Shuning uchun ham Qur'oni Karim odamni nohaq o'ldirishlik o'ldirishlikdan keyin bevosita zino qilmaslikni zikr qilinishligi zino odamlarning nohaq o'ldirishlikka sabab bo'lishligiga ishoradir undan tashqari hozirgi vaqtdagi nohaq odam o'ldirilishlarining aksarini tekshirilsa zino sababli vujudga kelayotganligi sirmas birodarlar bu alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda sura nur oyatida الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين zinokor ayol zinokor erkak agar dalil bilan isbotlansa yoyinki o'zlari bu gunohga iqror bo'lsa islom hukmi barpo bo'lib turgan diyorlarda uning jazosi har biriga 100 darra urilishligi. Alloh subhanahu va taolo har birini 100 darra uringlar deyapti. Sizlarni Allohning dinida, Allohning hududini barpo qilishlikda qalbingizlarda mehribonlik olib qolmasin deyapti. Agar Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar, ularning azobiga bir toifa, bir jamoa mu'minlar hozir bo'lsinki, ibrat bo'lsin bu narsa. Shu yerda diqqatga sazovor bo'lgan kalima birinchi zinokor ayolni zikr qilinyapti zinokor erkakdan ilgari nima uchun aksar zinoga sabab bo'luvchi ayollar ekanligiga ishoradir bu turmush qilmagan yigit va turmush qilmagan qiz zino qilgandagi jazosidir ammo turmush qilgan er yoki ayol zino bilan shug'ullangan bo'lsa shariat hukmi barpo bo'lib turgan diyorlarda shariatning hukmi tosh bo'ron qilib o'ldirilishlikdir darra urishlik bo'lsin xoh bo'ron bilan jazolanishlik bo'lsin alloh subhana va taolo hikmatini o'zi biladi hikmatlardan ba'zisi vallohu alam shu bo'lsa kerakki har bir badanining harom bilan lazzatlanganligiga har bir badanidan u lazzatni yo'qotib tashlaydigan jazo tayinlangan va burada maksub bo'lganligi rivoyat qilinadiki إن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون عليها بسياط من حديد zinokorlarni avratlari bilan o'tga osib qo'yiladi ularning temirdan bo'lgan qamchilar bilan zarbalab uriladi فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله تعالى ولا تستحي منه zarbaning kuchidan faryod chekkan vaqtida jahannam posbonlari nido qiladiki sen bu dod faryodingni ilgari qilsang bo'lmasmidi sen bu buzuq zino ishini qilayotgan vaqtda kulib xursand bo'lib mo'riqib shunday qilgan eding ollohni hech borligini hisobga olmagan eding ollohdan hayo qilmagan eding deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan imom buxoriy va imom muslim jomi sahihlarda abu dovud va nasoiy sunanlarida keltirilganki لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهكذا shu hadisni davomi zinokor zino qilayotganda mo'min bo'lgan holatda zino qilmaydi degan ekanlar. Iymon chiqib turadi degan ekanlar. O'g'ri o'g'rilik qilayotganda ham iymoni chiqib turadi tashqariga. Mast qiluvchi ichimlikni ichayotgan vaqtida ham iymon tashqariga chiqib turadi degan ekanlar. Imom buxoriyni Jami sahihlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan uzun hadis sharifda jibril va mikoil alayhissalom keldilar tushlarida mana uzun hadis bor avvalgi darslarimizda aytib berganmiz biz ketdik deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam jibril va alayhi alayhissalom bilan birga فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع bir tannurga o'xshagan joyga keldik tepa qismi nihoyatda tor pastki qismi keng shovqin suronlar bu chiqib turibdi shu tannurga o'xshagan joyga qaradik qarasak bu yerda yalang'och er va ayollar bilan to'la ularning tannurga o'xshagan joyning pastki qismidan bir alanga kelyapti to'satdan shu alanga kelgan vaqtda hamma yoq shovqin suron bo'lib shu tannurni ustiga tiqilib chiqishlikka harakat qilishyapti men aytdimki dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam man haula ya jibril bular kim deb so'rasam قال هؤلاء الزناة والزباني فهذا عذابهم إلى يوم القيامة bu zinokor kishi va zinokor ayollar bular qiyomatgacha shunday azoblanishadi va inna jahannama laha sab'atu abwab oyatida jahannamning yettita darvozasi bor oyatning tafsirida ato rahimahulloh bu kishi shu tafsirda aytgan ekanlarki ashaddu tilkal abwabi ghamman wa harran wa kuraban wa antanuha rihan lizinati alladhina irtakabu zina ba'da al-ilmi shu yettita darvozaning eng g'amginlisi eng qattiq issig'i eng g'am mashaqqatlisi va eng badbo'y sassig'i zinoni qilgan zinokor kishilarga shu darvozadan o'tadi degan ekan bilib turib shu ishni qilgan makhul damashqiydan rivoyat qilingan يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة فيقال لهم هذه ريح فروج الزنات bu kishidan rivoyat qilingan asarda shu kelganki bu kishi tobiinlarning faqih ulamolaridan jahannam ahli bir sassiq badbo'y hid topishadi aytishadi jahannam ahli ham buni sassig'iga chidab turolmaydi jahannamda hech ne'mat yo'q birodarlar hamma yoq azob o'zining yiringini ovqat qiladi qaynoq suv ichiriladi shunday joyda turganlar ham sassig'iga chidolmaydigan bir badbo'ylikni sezishadi aytishadiki bundan sassiq hid yo'q ediyu bunaqa sassiq hid qayerdan keldi deyishganda bu zinokorlarning avratlaridan kelayotgan hid deyiladi Bizni islom bu gunohga shunday qattiq qaraydi va uning jazosini nihoyatda qattiq qilgan. Chunki nasllarning tamoman yo'qotishlikdir bu. Qur'oni Karimda yana asl mavzuga qaytamiz. Odamni nohaq o'ldirishlik qatorida zino kalimasining zikr qilinishligi, zinodan vujudga kelgan bola bir umr o'zining otasi kimligini bilmaslikdan ko'ra qattiq musibat yog'dir birodarlar u otasini ma'lum bo'lgan kunida shu otasini yo'qotishlikka qattiq harakat qiladi shunday nopok ishni qilgan otasiga nisbatan mana bu haqiqiy bir odamni qatl qilishlik bilan barobar ekanligiga dalolat qiladi birodarlar alloh subhanahu va taolo mana bu qattiq gunohdan hamma ahli islomni alloh taolo saqlasin o'n birinchi gunoh libotagarlik alloh subhanahu va taolo lut alayhissalomni bir xalqqa payg'ambar qilib jo'natdi استعيذ بالله ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال shahvatan min dunin nisa bal antum qawmun musrifun Lut salomni payg'ambar qilib jo'natdik. U kishi qavmlariga aytdilarki: "Atatuna al-fahishata ma sabaqatun biha min ahadin min al-alamin." Shunday buzuq ishni qilasizlarmi? Bunday gunohni sizlardan ilgariga inson zoti qilgan emas dedilar. Inson Allohning yuborgan risolatidan chetga chiqishlik bilan uning moddiy qulayliklari unga foyda bermaydi, balki unga zarar beradi. Moddiy qulayliklarning o'ziga chetlanib, ma'naviy islom axloqlardan chetga chiqqan jamiyatning misoli bir qanoti irib tamom bo'lgan, ikkinchi qanoti baquvvat bo'lgan bir qushning misolidadir. U qush hech qachon biror qadam ham uchishlikka qodir bo'lmaydi bu gunoh er kishining er kishiga nisbatan jinsiy aloqada bo'lishligi bu gunoh lut alayhissalom davrigacha biror bir insonlar jamiyatida sodir bo'lmadi alloh subhanahu va taolo eng qattiq azob bilan azobladi فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها alloh taoloning payg'ambarini mazhara qilishdi lutni chiqarib tashlaylar bizga nasihat qilyotgan bu lutni yu ahlini hammasini bunga ergashganlarni chiqarib tashlanglar bular pokiza insonlar bo'lib ketibdi deb mazhara qilishdi hozirgi vaqtda ham odamlarni gunohdan tiysiz buzuq ishlardan voz kech kashandaliklardan voz kech maskinuvchi ichimlikni ichma desa sen ja ozoda pokiza bo'lib ketibsan deydi lut alayhissalom shunday najas habis amaldan tiygan vaqtlarida bularni shahardan chiqarib tashlanglar bular ja pokiza insonlar bo'lib ketibdi deyishdi işte. alloh taoloning buyrug'i azobi keldi lut alayhissalom qavmlari yashayotgan yerning yuzasi pastki qism bo'ldi pastki qism bo'lsa yerning yuqori qismi bo'lib qoldi yerni alloh subhanahu va taolo to'ntarib qo'ydi va ustiga hijaratan min sijil loy aralashgan toshni alloh taolo yomg'ir qilib yog'dirdi mana bu nihoyatda bir qattiq bir azob bilan azobladi alloh taolo shuning uchun ham shunday gunohni qilgan jamoa islom hukmi barpo bo'lib turgan diyorlarda topilsa abdulloh ibn abbos aytgan ekanlarki yunzaru ala bina'in fil qarya fayulqa minhu thumma yutba'u bil hijarati kama fu'ila biqawmi Lut." shu shahardagi eng baland binoni tekshirib qaraladi borib shu binoning ustidan uloqtirib tashlanadi shunday ish gunoh qilganlarni va ustiga shu tepadan tosh tashlanadi xuddi lut alayhissalomning qavmlari shu nopok ishni qilganda alloh taolo ustidan bir toshni yog'dirib yuborgandek hamma tosh bilan uradi degan alloh subhana va taolo mana bu gunohni jazosini qattiq bir berdi buni ibrat qilib qo'ydi qiyomatgacha shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo mana bu lut alayhissalomning qavmiga bo'lgan azobni o'zining kalomini bir necha o'rinlarda zikr qildi lekin hozirgi davrda matbuotlarni ya'ni xabardor bo'lgan kishilar hozirgi asrning eng bir rivojlangan asr deb e'tibor qilinayotgan odamlarning og'zini suvi kelayotgan diyorlarda ba'zilarida mana bu amal rasmiy yo'l bilan nikohga o'tyapti daniya hukumatida hozirgi vaqtda mana shunday nopok insonlar vujudga kelgan shularning hammasi rasmiy qonun yo'li bilan mana shunday hayotni ular farzandlar ularning tarbiya qilish bularga nafaqalar tashishlikdan hammasidan voz kechgan ana shunday madaniy insonlar vujudga keldi mana bu narsa bizning uchun juda katta bir ibratki islom ne'mati qanchalik katta ne'mat ekanligini biz bilmoqligimiz kerak birodarlar alloh subhanahu va taolo bir necha suralarda habis amal ekanligini haloldan haromga tajovuz qilgan millatlar ekanligini bir necha suralarda yod qildi استعيذ بالله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون من أبو سورة لرده ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين alloh subhanahu va taolo jamiyatlarni mana bunday nopok najas ishdan alloh taolo pok qilsin o'n ikkinchi gunohi kabira ribodir alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ey iymon keltirgan kishilar riboni bunday ribodan foydalanib yemanglar deb ribo sababli mollarni ko'paytirib alloh taolo yeyishlikdan qaytardi yemaslikka buyurdi va ribo yeb hayotini o'tkazgan kishilarning qiyomat kuni jin tekkan odamning behush bo'lgandek qiyomatda turishligini xabarini berdi لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي قد مسه الشيطان وصرعه jin uni jin tegib uni yiqitib behush qilib qo'ygan odamdaqa alahsiragan holatda qiyomat kuni turishligini xabarini berdi buning sababi nima ular aytishdiki bayam riboga o'xshaganda deb riboni bayga o'xshatishdi balki qur'oni karim balki fasohatliroqki bayam riboga o'xshaganda deb riboning halol deb e'tiqod qilishlikda baydan ham ortiq e'tiqod qilishgan edi tashbih shunga dalolat qiladi ular bayda ham bir kishi bir narsani olib shundan sotib foydalanadida deb riboni ham pulni berib bundan foydalanishlikni shu bayga o'xshatishgan edi shu sababli ular jin tekkan odamdek qiyomat kuni turishadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushlarining bayon qilganlarida aytdilarki ترى من ظاهر بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء أكلة الربا Men ko'p kishilarni ko'rdimki, ularning qorinlari oldida turibdi. Ya'ni oldida o'zlari ko'rib tomosha qiladigan qorin turibdi. Xuddi katta uylarga o'xshaydi. Buni ichida ilonu chayallar bor. U ilonu chayallar qorinning ichida yurib turganligi ko'rinib turadigan darajada turibdi. Men so'radimki, "Yo Jibril, bular kim?" dedim. Desam, "Bular ribo yeyuvchilar." ya'ni suxurlik bilan hayotini o'tkazuvchilar bu hozirgi o'qilgan hadis sharif ahmad ibn hambalni rivoyatlarida keltirilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki abu yalo rivoyat qiladilarki allohu alam ibn mojja o'zlarining sunanlarida keltiradilar ma zahara zahara fi illa fihimul junun ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون ولا ظهر في قوم في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت وما بخس قوم الكيل والمزن وزن إلا منعهم الله القطر bir toifa odamlarda ya'ni xalqlar o'rtasida ribo oshkor bo'ladigan bo'lsa jinni bo'ladigan odamlar ko'payadi shu jamiyatda dedilar majnunlar ko'payadi birodarlar haqiqatda ham majnunlar ilgari ajdodlarning aytishicha juda kam bo'lardi birodarlar hatto odamlar falonchi majnun o'tgan deb sanab sanabga ulgishardi hozir sanab ulgimayapti birodarlar ribo ko'p bo'lgan jamiyatda jinnilik ko'payadi bir jamoa jamiyatda zino ko'paysa o'lim ko'payadi tarozilardan urib qoladigan jamoada alloh taolo qurg'oqchilikni vujudga keltiradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzun hadislarda tushlarni bayon qilganlarida shu ham keltirilganki inna akilar riba yu'adabu min hini yamut ila yawmil qiyamati bisibahati fi an-nahr al-ahmar alladhi huwa mithlu ad-dam wa yulqamu al-hijara wa huwa al-mal al-haram alladhi jama'ahu fi ad-dunya يكلف المشقة فيه ويلقم حجارة من نار كما ابتلع الحرام الذي جمعه في الدنيا هذا العذاب له في البرزخ قبل يوم القيامة من لعنة الله له ribo yeyuvchi odamni o'lgandan tortib qiyomatgacha xon anhorida suzishlik bilan azoblanadi uni og'ziga tosh doim tiqib turiladi bu dunyoda jamlagan ribo bilan topgan dunyosidir va yana o'tdan bo'lgan toshni ham yuttirib turiladi xuddi bu dunyoda yutib turgan harom ribodan topgan haromini bu qiyomatdan ilgari qabrdagi uning azobi shundan iborat alloh subhanahu va taolo la'nat qilganligidan la'nat qilingan toifalarning bittasi ribo sutxo'rlik bilan hayot kechirganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana sahih hadisda rivoyat qilingan arbaatun haqqun alallohi alla yudkhilahumul jannata va la yuziqahum na'imaha to'rt toifa borki alloh taologa ning haqqi bor ularni jannatga kirgizmaslikka va jannatning ne'matini tottirmaslikka birinchisi mudminul xomir mast qiluvchi ichimlikni to'xtamasdan ichganlar va akulir riba sudxo'rlik bilan hayotini o'tkazganlar va akilu malil yatimi bighayri haqqin nohaq yetimning molini yuvchilar val aqu validayhi ota onasiga oq bo'lganlar illa ayatubu magar tavba qilishib qolgan bo'lsa bu azobdan qutulishadi ular birodarlar riboning turlari ko'p sahobalardan rivoyat qilingan bir asarlarni ba'ziga ishora qilaman shundan ribodan qanchalik ehtiyot bo'lishlikka mana shu asarlar dalolat qiladi abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytgan ekanlarki degan ekanlar agar seni bir odamda qarzing bo'lsa bir odamga qarz bergan bo'lsang senga bir narsa hadya qilgan bo'lsa olmagin degan ekanlar ya'ni qarzing bo'lsa birovga qarz bergan bo'lsang u qarzingni uzmasdan turib biror hadya bergan bo'lsa olmagin degan ekanlar bu ribo bo'lib qolishligini xavfidan hatto sahobalarni rivoyat qilishadilarki biror odamga qarz berishgan bo'lsalar uyining soyasidan ham eshigini tagidagi soyabon bo'ladigan bo'lsa shu soyabondan ham foydalanishmas ekanlar degan hasan basriy rahimahulloh aytgan ekanlarki bu ulug' tobeinlardan bu kishi abdulloh ibn masud ulug' sahobalardan hammamiz bilamiz hasan basriy bu ulug' tobeinlardan bu kishi aytgan ekanlarki agar seni bir odamni ustida qarzing bo'lsa sen uni uyidan bir taomlangan bo'lsang shu riboni tashvishi bor degan ekanlar shuning uchun ham mana bu narsalarda bizning taqvolarimiz yo'qligi uchun birodarlar duolarimiz ijobat bo'lmaydi mana bu bir odam ollohni yo'lida bir qarz bergan bo'lsa u qarzni albatta hech qanday bundan foydalanmaslikka harakat qilishligi kerak o'n uchinchi gunohi kabira yetimni molini yeyishlik alloh subhanahu va taolo yetimni molini yeyotgan kishilarni qattiq o'zining azobi bilan qo'rqitdi ya'kuluna zulman ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna yetimlarning mollarini yeyotgan kishilar zulman yeyotgan kishilar ular qorinlarida o't yeyotgan kishilardir ular yaqin kelajakda shu jahannamga kirishadi deyapti alloh taolo yetimni moliga yaqinlashmanglar magar yaxshi niyatda bo'lsa yaqinlashinglar deyapti alloh taolo hatto kamolot yoshiga yetguncha yaxshi niyat bilan bo'lsa yetimni moliga yaqinlashinglar deyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushlarini bayon qilgan uzun hadisda فإذا أنا برجال وقد وكل بهم رجال يفكون لحاهم وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها بأفواههم وتخرج من أدبارهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إمام مسلم رواية لنا bir necha kishilarni ko'rdim deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushlarini bayon qilganlarida ularga jag'larini yorayotgan bir necha odamlar tayinlab qo'yilgan ularning jag'larini bir necha kishi yoryapti yorib og'zilariga katta o'tdan bo'lgan toshni olib kelishyapti og'izlariga uloqtirishyapti bu tosh ularning orqa taraflaridan chiqib ketyapti men aytdimki yo jibril bular kim dedim yetimlarning molini zulman yeganlar dedilar ana ular hayotda yetimlarning mollarini yeyotgan vaqtda o'tni yeyishayotganligini bilishmasa yaqinda jahannamda ular og'izlaridan kirib orqalaridan chiqib ketayotganda bilishadi biz ko'zimizni ochishligimiz kerak bizlarning din dushmanlari deb takror aytaman din dushmanlari yetimlar qolgan qol bo'lmaydi mustamlakachilar xohlagandaqa xohlasa xom yeydi xohlasa pishirib yeydi odamlarni ular ollohga yig'lagan sari ollohdan uzoqlashaveradi ular mana bu agar kimda kim yetimlarning xonadonlaridagi narsani ehson desa qur'onning oyog'ini ostiga qo'yib bosib mana bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini oyog'ini tagiga bosib shu gapni aytsin bu bekar desin iymondan ajraydi agar shunday kalimani aytsa bu imom muslimning jami sahihlarida keltirilgan hadis avvalgi oyat qur'oni karimning sura nisoda hozirgi vaqtda na dindan na aqlan yo'q bo'lgan dindan bexabar odamlar mahallaning ba'zi mahallalarga peshvo bo'lib qolgan ular hayotida harom yeyishlik natijasida oshqozonlari halolni hazm qilolmaydigan bo'lib qolgan ularning oshqozonlari mabodo bir halol taom kirib qolsa hayron bo'lib qoladi bu qanaqa taom deb shuning uchun mana bu bu haromdan boshqa narsani tanimaydigan oshqozoni bor odamlargina shu narsani islom deydi buni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak gunohi kabiralarning ribo qatorida zikr qilingan alloh taolo yetimni nihoyat darajada qattiq himoya qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining yo'llanmalarida juda qattiq ushladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetimlarni qaramog'ida saqlashlikka ko'p yo'llanmalar berdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana ya'ni men bilan yetimning qarovchisi yetimni tarbiya qilgan odam qiyomat kuni shunday yonma yonman deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini orasini sal ochdilar yonma yon turaman dedilar shunda yetimlarni o'zlarini qaramoqlariga hamma oldi islom olami maxsus yetimxona qurishlikka hojati qolmadi chunki har bir mo'min odam o'zining vazifasi deb bildi yetimni olishlik yetimxona qurilishlik bilan bizga maqtanayotgan jamoalar bizga maqtanishmasin u yetimga qaraydigan odamlarning qolmaganligidan yetimxona qurishlikka majbur bo'lishgan bizning islom olamida yetimxona qurilmagan chunki yetim bo'lishligi bilan u chek bilan musulmonlarning xonadoniga kirgan hamma buning o'zini qaramog'ida bo'lishligini orzu qilgan yetimxonalarning ko'payishligi u jamiyatning o'nglanganligiga dalolat qilmaydi balki buzilganligiga dalolat qiladi yetimxonalar islom olamida bo'lmagan mana bu narsa sababli ashoblar yetimlarni tarbiya qilishardilar tarbiya qilishlik natijasida uning meros moli bo'lardi ba'zilar kambag'al edi shunda yetimning molidan ehtiyot bo'lishib ovqat tayyorlaganda bolalar u ovqatning hammasi yemagandan keyin bu yemagan ovqatni tashlab yuborishardilar o'zlari yeyishlikdan ehtiyot bo'lishardilar shunda qur'oni karim nozil bo'ldiki davlatman bo'lsa yetimni molidan o'zini tiysin qarovchi odam kambag'al bo'lsa yetimni moli bo'lsa uni ma'rufan o'rtacha uni taomidan yeyishlikka qarab turganligi uchun haqqi bor deydi va boshqa oyatlar ham tushdiki sizlarni ichinglarda allohu yalamul musliha minal kim isloh maqsadida yetimni tarbiya qilyapti kim buzishlik uni molidan foydalanish maqsadida yetimni tarbiya qilyapti Alloh bilib turadi maqsadinglar isloh bo'lsa bu ovqatlarni tashlabyuborish darajasiga bormanglar ya'ni uni isloh maqsadida bo'lgandan keyin u ovqatlardan iste'mol qilsanglar mumkin dedi ya'ni men shuni aytmoqchimanki sahobalardagi taqvo shu darajaga tushdiki uning qaramog'idan faqat mukofotni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jannatda yonlarida turishlikdan boshqa narsani orzu qilishmadilar bizlarning hozirgi yetimlarga nisbatan qilayotgan ishimizni mutlaq islomni bilgan odamlar qilayotgan ishlarni birodarlar hech kim qilmaydi hozir yetim xonadonda bo'lishligi bilan uning mulkiga tajovuz boshlanadi agar qur'oni karimda shu oyatlar hadisi muboraklarda shu hadislar bo'lmaganda ham bu narsani qilmasligimiz kerak edi ammo bunchalik qattiq narsani hech qaysi bir yo'l bizga birodarlar olib kelgan emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimni molini yeyishlikni yettita halok qiluvchilarning bittasi dedilar yettita halok qiluvchi narsalarningdan chetlaninglar dedilarda bittasi aklu malil yatim yetimni molini yeyishlik dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir kishi keldilarda imomi tabariy rivoyat qiladilar qalbim nihoyatda qattiq hech meni qalbimda bir rahm shafqat yo'q nima qilsam shu rahm shafqat qalbimga kiradi deganlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki in aradta an yalina qalbuk fadunil yatim فأدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك agar qalbingni muloyim bo'lishligini xohlasang yetimni o'zingga yaqinlashtirda boshini silagin va o'zing yeyotgan taomdan yedirgin dedilar ya'ni o'zing yeyotgan taomdan yedirgin dedilar yetimni uyiga borib yeyotgan taomini ye demadilar chunki bu narsa seni qalbingni muloyimlashtiradi dedilar va hojatlaringga qodir qilib qo'yadi seni dedilar hojatlaringga qodir bo'lib qolasan dedilar ba'zi salaflardan rivoyat qilingan narsalar bor bu sahihmi sahih emasmi Alloh biladi lekin shu kitobda keltirganligi uchun men ham aytib beraman biz agar sahih bo'lsa foydalanamiz sahih bo'lmasa ibratlanamiz shundan fi amri mukibban maasi ma'nosini aytamiz juda ko'p gunohlarga o'zim mukkasidan ketgan edim deydilar ba'zilar mast qiluvchi ichimlikni ichishlikka mukkasidan ketgan edim bir kun yetim bir go'dak bola kambag'al bola qo'limga keldi men uni oldimda unga yaxshilik qilib taom yedirdim liboslar kiydirdim va uning hammomga olib kirib yuvintirdim to'zigan sochlarini yaxshiladim va xuddi ota o'zining farzandini hurmat qilgandek hurmatladim balki undan ham ko'proq hurmatladim kunlarni bir kunida kechada uxlabsan uyqumda ko'rdimki qiyomat qoyim bo'libdi hisobga chaqirildim meni ko'p gunohlar bilan mukkasiga ketganligim sababli jahannamga buyurildi meni jahannam posbonlari sudrab o'tga olib ketishyapti men ularni oldida haqir qo'limdan hech narsa kelmagan holatda ularning sudralib ketyapman ularning qo'lida to'satdan shu yetimni ko'rdim yo'lda menga ko'ldalang bo'ldi aytdiki ey robbimning farishtalari bu odamni xoli qilinglar dedi hattoki men rabbimga iltijo qilamanki bunga o'tdan najot berishligini chunki menga bu ko'p yaxshilik qilib meni hurmatlagan edi bu kishi maloikalar aytishdiki biz bunga ma'mur bo'lgan emasmiz biz buni jahannamga uloqtirishlikka ma'mur bo'lganmiz to'satdan bir nido keldida buni xoli qilinglar bu yetimga qilgan yaxshiligi bilan men buniga ko'p marhamatlar berdim dedi o'yg'ansam tushim shu vaqtdan boshlab hayotim bo'yicha yetimlarga yaxshilik qilib o'tdim gunohlardan o'zimni tiydim dedilar bu narsa agarki bizga rivoyati qanday bo'lishligidan shu kitobda keltiribdilar ba'zi salaflar tarafidan bo'lishligi lekin ruhi haqiqat bizning islom ruhiga to'g'ri keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan imom buxoriy va imom muslimning jomi sahiylarida keltirgan hadis shariflarda assai alal armalati val masakin kal mujahidi fi sabilillah tul ayollarga va miskinlarga ularning hojatlarini bajarishlik bilan harakat qilib yurgan kishi ollohni yo'lida mujohidga o'xshagan chunki birodarlar miskinlar yaxshilik qilsangiz sizni ko'p ham u o'zi bilan ovora bo'lib ko'p ham duo qilavermaydi tul ayollar ham unchalik bir muruvvatingizni bilmay qolishlari mumkin alloh subhanahu va taoloni yo'lida mujohid bo'lgan odamga o'xshagan degan ekanlar juda yaxshiligingizni ko'p odamlarga bilishlik uchun umringizda ko'p yaxshiliklar qilgansiz lekin bir bilmasligi uchun ham olloh bilishligi uchun ham bir ba'zida yaxshilik qilib qo'ymoqligimiz kerak ba'zi rivoyatlarda kechqurun suslaymasdan ibodat qilib chiqqan odamga o'xshagan deyilgan ekan va kunduzi shay iftor qilmasdan umrbod ro'za tutganga o'xshagan deyilgan ekan alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shu yetimlarga yaxshilik qilishlikka alloh taolo o'zi tavfiq bersin yetimlarni molini yeyishlikdan olloh saqlasin o'tgan hayotimizda yetimlarni molini yegan bo'lsak olloh o'zi kechirsin birodarlar mana bu bizga agar shu oyatlar shu hadislar ta'sir qilmasa bu bizning qalbimiz yetimlarni molini yeyishlik bilan qorayib ketgan bu ta'sir boshqa gapning ta'siri bo'lmaydi birodarlar hayosiz yurgan ayollarga nisbatan ko'zi tushib qolishlik bilan gunohkor bo'lmaydi ammo ikkinchi marta ko'zi tushishlik bilan gunohkor bo'ladi bu yerda bir kishi so'rayaptiki nopok ishni qilgan ayol va erkaklar tavba qilishligi bilan ba'zi masalan shu haqda so'rayapti umuman qilib aytyapmiz biz shuni aytamizki bir kishi yo bir ayol nopok ish qilgan bo'lsa olloh uni bekitgan bo'lsa uni oshkor qilmasin allohga tavba qilsin olloh xohlasa kechadi xohlasa azob beradi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bizni oldimizga kelib buni oshkor qilsa biz Allohni hududini barpo qilamiz dedilar barpo qilamiz bu barpo qilingan hudud uni gunohiga kafforat bo'ladi oxiratda bu mas'ul bo'lmaydi kim bekitgan bekitdimi? bekitibdimi u ham bekitsin bekitishligi alloh taoloning kechirishligini alomati dedilar shuning uchun qattiq tavba qilib o'tsin doim esiga tushganda nadomat qilsin mana bu narsadir rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir ayol kelib nopok ish qilganligini aytdi. Jo'natib ham qaytib kelaverdi. Aytdilarki, hatto homila bo'lganliging aniq bo'lguncha ket dedilar. Homila bo'lib qolganligi ma'lum bo'lgandan keyin keldi. Aytdilarki, to bola tug'ilguncha kelma dedilar. Bola tug'ilgandan keyin olib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chunki bolada ayb yo'q edi. Bola taomga kirguncha ket dedilar kelma dedilar bola qo'lida bir siniq nonni ko'tarib olib keldi mana bola taomga kirdi menga Allohning huzurida bu jazoni ko'rishni xohlamayman hozir ko'ring dedi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana endi shunchalik qattiq rad qilsalar ham qaytib kelgandan keyin jazoni ko'rdilar jazo toshbo'ron qilib o'ldirildi islom tarixida mana bu bitta shu ayol islom jamiyatida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yigirma uch yil payg'ambar bo'lgan davrlarda bitta zinokor ayol toshbo'ron qilindi boshqalar qalblari iymon bilan to'lgandan keyin bu nopok narsadan qaytishdi toshbo'ron qilinayotganda har bir mo'min odam ollohni hududini barpo qilishlik kerak edi holid ibn valid islomning harbiy qo'mondoni shunday katta zot tosh otganlarda qon chachiradi u kishiga shunda og'izlaridan bir yomon gap chiqardilar shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki mahlan ya tilingni tiy dedilar bu shunday tavbasi maqbul bo'ldiki mashriq bilan mag'ribga taqsim qilsa yetadi dedilar bizni islomdagi hududlarni barpo qilish gunohlarga jazoni berishlik gunohdan poklaydi birodarlar ammo boshqalar bizlarning islomdagi jazolarni masxara qilishadi ular nihoyat darajada qattiq qo'llik bilan jazo berilgan deydi lekin islomdagi bu jazo uni pokladi hatto islomning harbiy qo'mondoni so'kishlikka qodir emas tilingni tiy dedilar u mashriq bilan mag'ribga taqsim qilsa tavbasi maqbul bo'ldi dedilar ammo boshqalarning jazosi chi boshqalarning jazosi axloqlantiriladi deyiladi xulqlanib chiqadi yo'q o'g'ri bo'lsa mohirroq o'g'ri bo'lib chiqadi Undan tashqari bu jazo uni poklaydi deydi. Qayerda poklaydi? U chiqqandan keyin hech qachon uni pokiza odam deb ishonarlik o'ringa turgizmaydi uni. Bizning islomda islomning harbiy komandoni, islomda eng yomon gunoh deb sanalgan gunohning jazosini olgan ayolni so'kishlikka haqqi yo'q bo'ldi. Ya'ni u eng pokiza odamga aylandi. Biz mana bu nuqtalarni bilmoqligimiz kerak, birodarlar. Bir kishi so'rabdilarki, "Xo'p, bir eski qabriston bo'lsa, unda anchadan buyon foydalanilmay qo'yilgan, ya'ni qabrga odam qo'yilmay qo'yilgan bo'lsa, buni biror maqsadda foydalansak bo'ladimi? Ya'ni masjid qurish shunga o'xshagan yo bir desak, agar masjid qabristondan foydalanmay qo'yilgan bo'lsa, albatta foydalansa bo'ladi. Bilmaymiz biz hozir namoz o'qiyotgan joy qaysi yillarda qabriston bo'lganini bilmaymiz buni birodarlar. hozir yashayotgan uylarimiz qabriston bo'lganmi qaysi hech qaysimiz bilmaymiz buni bu tarixga biz hozir yigirma o'ttiz yil ellik yil yuz yilni bilamiz xolos bu ikki yuz yil narida nima bo'lganligini bu yerlar nima bo'lgan birov bilmaydi birodarlar bu tarixga bu eski foydalanmaydigan qabristonni rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana masjidi nabiy sallallohu alayhi vasallamni qurganlarida shu yerda tekislayotganlarida ba'zi qabrdan suvaylar chiqib qoldi ularni hammasini olib chekkaga qo'yib qo'ydilar ba'zi o'tgan qabrlar ham bo'lganligiga ishoraladi Tekislatlarda masjidi nabiy sallallohu alayhi vasallamni qurdilar yana bir kishi soch to'g'risida so'rayapti ekan ya'ni biz uchun bu savol jiddiy javob bering deb qaytib qaytib so'rabdilar hayr u kishi uchun jiddiy bo'lsa bu oddiy narsa o'zi erkak kishi sochini orqaga qaytarib tarab yursa bo'ladimi dedi debdilar chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sochlari ibodat maqsadida olingan boshqa maqsadda olingan emas ya'ni ibodat umralarda oldirilganlar hajda oldirganlar bu narsa u kishini sochlari bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sochlarini mana shamoillarda maqtaladi yog'lab yurganliklari nihoyatda kimni sochi bo'lsa uni ikrom qilsin ya'ni hurmatlasin tozalab yuvib yursin va buni yaxshi pokiza e, xushbo'ylab yursin bu narsa haqida shu buni endi qanday qilib tarab yurishligi bu narsani endi o'zini ixtiyorida bu narsa birodarlar ya'ni shuni bilamizki biz kimni sochi bo'lsa ikrom qilib yursin shuni ya'ni buni xorlamasin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldiga bir kishi keldilar sochi nihoyatda degan shunaqa keldilar. aytdilarki bor buni bir isloh qilib sochini isloh qilib kelsin ya isloh deganini ma'nosi yuvib tarab xushbo'ylab kelsin uni tarab yaxshilab chiroyli qilib kelgandan keyin bir odamni sochi shunaqa bo'lsa shunday qilib kelsa bo'lmaydimi oldimizga xuddi shaytonga o'xshab kelgandan dedilar ya'ni bundan murod juda bir hurkaygan shunaqa bo'lib odam cho'chib ketadigan bo'lib kelishini aytdilar dedi so'rabdilarki mayli muhimroq savol ekan qarindoshlar bilan aloqani uzmasligimiz kerakligini avvalgi darsda eshitdik Alloh buyurgan qarindoshlar bilan bordi keldi qilishlikka juda ma'mur ekanmiz. Shunda mahram bo'lgan ayollar bilan borib so'rashganimizda qanday so'rashamiz deb nima qildilar. So'rashgan vaqtlarda o'zini onalari va mana dadalari bu ayollarga xos bo'lyapti, lekin men dadalarni ham qo'shyapman. Shunday ko'rishganlarda ko'proq dadalarning peshonalaridan o'tib, qo'llarini o'pib ko'rishlik yaxshi bo'ladi. volidalari bilan ham ko'rishganda nihoyatda mehr bilan ko'rishlari kerak u masalan qo'l berib ko'rishliklar bu narsalar rivoyatlarda sobit bo'lmagan qo'l berib ko'rishlar sobit bo'lmagan shular bilan salomlashib ko'rishligi kerak qizlari kelgan vaqtida uyga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari fotimatu zahro kelganlarida qo'llar o'rinlaridan turib marhamat minnati qizlarini kelishligiga marhabo deb qo'llaridan ushlab siz to o'tirguncha qo'llarini ushlab kelgan ekanlar mana bu narsalardan ba'zilar qo'l berib ko'rishlikga ishora qiladi lekin bu qo'l berib ko'rishlikka dalolat qilmaydi men bu narsani mahramlarga nisbatan aytyapmiz birodarlar nomahram ayollar bilan qo'l ko'rishishlik ko'rishishgan yoki bir cho'g'di ushlagandek gap bu biz e, mahramlarga nisbatan gapiryapmiz mahramlarga nisbatan salomlashib ko'rishlik kerak o'zi asli musofaha bir safardan kelgan kishilar bilan ko'rishiladi va endi quchoqlashib ko'rishlik uzoq safardan kelgan kishilar bilan ko'rishiladi hamma bilan qo'l berib ko'rishaverish ham xususan katta odamlarga juda og'ir bo'ladi birodar bir kunda mingta mingta odam bilan ko'rishlik o'ziga yarasha riyozati bor buni shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamni odat sharifalari assalomu alaykum deb salomlashib ko'rishardilar shu mahram ayollar bilan ko'rishganda ham assalomu alaykum deb onalari o'zlarini masalan farzandlarini peshonalarini o'pib shunday nima qilib ko'rishlari bu albatta o'zining mehri sog'inchligi bu narsa bo'laveradi otalar ham farzandlarini shu ko'rishlari bu narsalar shariatda bir muqayyat bo'lgan emas odob bilan ko'rishilaveradi mabodo bir sobit bo'lgan ba'zi rivoyatlarni olib kelinsa biz ham shuni qabul qilamiz alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lga yo'llasin haq yo'lda barqaror qilsin bu xatlarni ko'pida duo qilinglar farzandlarimiz solih solihalardan bo'lsin dedilar bemorlarga alloh taolo shifo bersin alloh subhanahu va taolo tolib ilmlarga ilm bersin amal qiladigan ilm bersin alloh subhanahu va taolo bu boshiga musibat tushganlarga alloh taolo o'zi oson qilsin musibatlarni alloh taolo hammalarimizga ham ofiyat bersin alloh subhanahu va taolo ofatlardan saqlasin gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin darsimizni davom ettirsin. sallallohu taala ala xayri muhammad va alihi